بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الصاني المعتل العين ويقال له الأجوف وذو السلاسة لكون ماضيه على سلاسة أحرفين إذا أخبرت عن نفسك إلى الآخر Evet İzzi'den 29. dersimize geldik. Bugün ecvef konusu, konusuna başlıyoruz. Ecvef. Misal okuduk. Dedi ki faül fiil illetli olsa misal diyoruz. Aynül fiil illetli olursa ecvef diyoruz. Binada zaten isimlerini gördünüz. Sahih esto, misal esto, mudaaf, lefifo, nakısu, mehmuzu, ecvef. İşte bugün ecvef konusunu okuyacağız. Evet. Es-sani. Bunlardan ikincisi el-mu'tellül ayni. Aynül fiili illetli olan aynül fiili illetli olan ve yuqalu lehul ecvef buna ecvef deniliyor ecvef cevf kelimesinden gelmiş cevf yani karın karın şimdi buna ecvef denilmesinin sebebi bunun orta harfi orta harf gövde hükmündedir yani karın hükmündedir orta harfi illetli olduğu için buna ecvef diyoruz ecvef kelime manası yani içi boş olan içi boş olan. İşte bunun orta harfi yani ortası boş sayıldığı için yani salim harften boş. Yani salim harf yok içinde. Onun için buna ecvef deniliyor. Ecvef cevf kelimesine gelir. Cevf karın manasındadır. Bir şeyin ayrıca diğer şeylerin içi boş tarafına cevf diyorlar. Ee, işte bu ecvef de ortası yani ecvef olan fiil o fiilin ortası yani aynül fiili salimlikten boş olduğu için yani içinde selamet salim harf sağlam harf olmadığı için illetli harf olduğu için buna ecvef deniliyor. Ve yukalu lehul ecvef buna ecvef deniliyor. Ve zuz selase üç sahibi üç sahibi zu sahip selase üç demektir. Üç sahibi de deniliyor. Niye? Niye üç sahibi deniliyor? Li kavni olmasından dolayı. Li için ne için? Li için kavni olması madihi. Bunun madisinin olması ala selaseti ahrufin mazisinin üç harf üzerine olması iza ne zaman ki ehberte haber verirsen an nefsike kendinden. Nefsike yani kendinden. Nefs kendi manasındadır burada. Nefs kendi manasında. Nefsike kendi nefsinden yani kendinden haber verirsen yani mütekellimi vahdeh kullandığın zaman mesela kultu mesela kale fiili ecveftir. Kökü kaveledir. Göreceksiniz zaten. Kavele çekiyor. Kavele kala oluyor. Kala, kala, kalu, kalet, kaleta, kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultuna, kultu. Bakın, kultu. Ben dedim. Kultu ben dedim. Kaç harf? Kaf, lam, te, üç harf. Kaf, lam, te. Ta harfi, üç harf. İşte nefsi mütekellimi vahde. Tabi muhatap da öyle. Kulte. Yine üç. Kulti. Muhatap ister e, müfredi müzakere muhatap olsun ister e, müfredi müennesi muhataba olsun. İster müennes ister müzaker. Müfredin muhatabın müfredi yine kulte bakın kulti bir de kultu kultu da nedir? Zaten burada onu söylüyor. İza akberte an nefsike. Kendinden haber verdiğin zaman yani nefsi mütekellimi vahdah olarak bunu kullandığın zaman üç harftir. Kultu, bi'tu gibi göreceksiniz. Üç harf üzerine geliyor. Züsselase denilmesinin sebebi budur fel mücerredu bunun mücerredinde yani sülasi mücerredinde burada fel mücerred yani sülasi mücerred sülasi kastediyor fel mücerredu bunun mücerredinde tuklebu çevrilir kalbedilir yani çevrilir ne çevrilir çevrilen ne tuklebu aynuhu onun aynul fiili çevrilir tabii ki ecvef yani ecvef olana, çünkü biz ecvefi işliyoruz Ecvef'in sülasi mücerredinde tuklabu çevrilir aynuhu onun aynül fiili fil madi madide neye çevrilir? Elifen elife çevrilir. Mesela kavale kavale sülasiye mücerrede madi. Bir de ecvef kavale oradaki vav elife çevriliyor kale oluyor. Çünkü vav harekeli makabli meftuh biliyorsunuz kuralı. Vav harekeli makabli meftuh olunca elife çeviriyor. Veya beya'a yani ecvefe vavi olsun ister, vavlu ecvef olsun, ister ecvefe yai olsun. Mesela beya'a. Beya'a ya harekeli ma kabli meftu elife kalb olur, ba'a olur. Demek ki fil madi elifen. si olursa olsun, ecvef olsun yeter ki ecvef sülasi mücerred madi sülasi mücerred madi mutlaka aynül fiili elife çevrilir. Niye? Çünkü bütün mazi fiillerin ilk harfi harekelidir. Orta harfi de harekelidir, son harfi de harekelidir. Düşünün bir mesela. Mazi fiil ya nasara sigasındadır. Değil mi? Ya faile sigasındadır ya hasune. Bu üçünden biri. Ya faale, ya faile, ya faule. Düşünün. Ya faale, ya faile, ya faule. Her üç durumda da mutlaka birinci har harfte, ikinci harfte, e, son harfte harekelidir. E zaten biz ne diyoruz? Vav müteharrik makabli meftuh olsa elife kabul olur ya müteharrik makabli meftuh olsa elfe. E zaten bütün madi fiillerin ilk harfi fethalidir. Bak. İlk harf mutlaka fethalidir. E orta harf de mutlaka harekelidir. E demek ki ne oluyor? Mutlaka bütün ecveflerin bütün sülasi ve mücerredi mazisinde orta harf yani illetli harf elife kalb oluyor. Bütün ecveflerde bu böyledir. Mantık olarak da düşündüğünüz zaman Öyle olmak zorundadır. Niye? Çünkü bütün fiili madilerin ilk harfi fethalidir. Bütün fiili madilerin orta harfi harekelidir. Biz de ne diyoruz? Orta harf harekeli olsa, ondan önceki harf fethali olsa, orta harf vavsa veya yasa elife çevrilir. Evet. Sevaun bak eşittir diyor. Sevaun fark etmez. Kane olursa o aynül fiil. Sevaun fark etmez eşittir. Kane olursa yani o aynül fiil olursa vaven ev yaen. İster vav olsun ister ya olsun. İster vav ister ya mutlaka elife çevrilir. Niye? Sebep niye? Li taharrukihima harekeli oldukları için. Li taharrukihima yani o ikisi yani vav ile ye harekeli olduğundan ve infitahima kablihima ve ma kabilleri fethali olduğu için. Ve infitahi ma kablihima ma kabilleri ondan önceki harfler fethali olduğu için elife çevrilir. Nahvu sane. Sane'ye örnek veriyorum. Aslı savene. Savene. Sülasiye mücerrede mazi bir de ecvef. Ecvefi vavi. Orta harfi vav. Savene. Vav harekeli. Makabli meftuh olduğu için elife çevriliyor. sana oluyor. Savane oluyor. Sane. sana yani korudu muhafaza etti manasına geliyor. sana, sana Zeydun. Zeyd korudu muhafaza etti. sana, Ve ba'e. Bu da ecvefi ya'iye örnek. Aslı beye'e. Ba'anın aslı B'ye harekeli makabli meftuh elife çevriliyor. Ba'a oluyor. Ba'a sattı manasında. Ba'a sattı. Evet. Fe in eğer ittasala bitişirse fe in eğer ittasala bitişirse bihi ona yani bu fiili maziye ecvefe sülasiye mücerrede mazi ve ecvef yani bu işlediğimiz fiile biz neyi işliyoruz şu anda? Sülasiye mücerredi mazi, ecvefin sülasiye mücerredi mazisini işliyoruz. Ha. Fe in eğer ittasale bitişirse bihi ona. Yani bu sülasiye mücerredi mazi ecvef. Buna bitişirse damirul mütekellimi mütekellim zamiri vahdemi ma'al gayrimi. Söylemediğine göre her ikisi de. Bir şey mutlak olarak zikredildi mi bütün efradını kapsıyor. Bakın mütekellim mutlak olarak söylüyor. Demiyor mütekellimi vahde veya mütekellime me'al gayr demiyor. Bir şart, bir kayıt bırakmıyor. Bırakmadığına göre, kayıtsız şartsız zikrettiğine göre hem mütekellime vahde hem mütekellime me'al gayr ikisine kalmış. Yani mütekellim olsun. Ha vahde ha me'al gayr. Demek ki mütekellim damiri gelse yani tu na hani nasartu nasarna diyoruz ya tu ile na bitişirse iki siga bu. Evil muhatabi veya muhatap zamiri bakın demiyor muhat, müfredi muhatap veya tesniye muhatap veya cem'i muhatap veya müzekkeri muhatap veya müennesi muhatap demiyor. Muhatap toplam kaç tane var? 6 tane. Nasarte, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartuna. 6 tane muhatap sigası var. Hepsi içine giriyor. Evet. 6 tane muhatap sigası hepsi. 2 tane de mütekellim sigası etti 8. Ev cem'il demek ki fe'in itasala bihi damirul mütekellimi 2 burada. متكلم ضميري تو إلى نا ويا مخاطب يعني تا تماتم تي تماتن ويا أو جمع المؤنث الغائبة جمع المؤنث الغائبة جمع مؤنث غائبة جمع مؤنث غائبة جمع مؤنث غائبة نيدي نصرنا نصرنا نصر نصر نصر نصرت نصرت نصرنا جمع مؤنث غائبة Cem emanesi gaibe damiri yani nun. O ne var ya işte o. Etti dokuz siga. Yani diğer bir ifadeyle nasara, nasara şey, veya kaleyi söyleyelim veya sana. Çünkü bunu işliyoruz. Sane, sana, sanu, sanet, saneta a buradan itibaren. Mesela kale, kala, kalu, kalet, kaleta Kul neye geliyoruz. Cem'i müennesi gaibe ve ondan itibaren altı muhatap geliyor. Ondan sonra da iki tane mütekellim geliyor. Yani bu dokuz siganın hepsi. Orada kalıyor kaç siga? Kalıyor e, beş siga. Nasara, Nasara, Nasaru, Nasaret, Nasarata. Ve zaten toplam dört siga. Toplam on dört siga. O beş siga kalıyor. Üç tane e, gaib, 2 tane gaibe müfredi müzekeri gayb, tesniye müzekeri gayb, cem'i müzekeri gayb. Bir de e, müfredi müennesi gaybe, tesniye müennesi gaybe. Aa, bu beş tanesi hariç şu altı tanesinde, şey, şu dokuz tanesinde. Yani iki tane mütekellim, altı tane muhatap, bir tane de cem'i müennesi gaybe. Bu dokuz tanesinde ne yapılır? Nukile nakledilir feale, feale sigası, feale sigası minel vaviyyi vavi olan ecvef eğer faale vezninde ise olur ya faile de olabilir, faule de olabilir. Hani fiile mazi üç çeşit geliyor. Ya faale olur, fiile mazi. Birinci babda ise faala olur. ikinci babda ise faala olur. Mesela üçüncü babda ise faala olur. Değil mi? Mazi ya faala olur, ya faile olur, ya faule olur. Bablara göre. Mudara da ya yef'alu olur, ya yef'ulu olur, ya yef'ilu olur. Ha. Eğer mazi faale ise ve vavi ise, ecvefi vavi ise nakledilir ila faula faule sigasına nakledilir. Hangi sigalar? Bu dokuz sigada. Kafanızda toparlayın. Demek ki ecvefe vavi dikkat edin. Ecvefe vavi e, mücerred-i madide sülasiye mücerred-i mazide sülasiye mücerred-i mazide muhataptan itibaren ta sona kadar muhataptan itibaren ta sona kadar bir de cem'i müennesi gaibe yani toplam bu 9 sigada ecve fevavi bu 9 sigada feale vezninde olsa feule veznine çevrilir. Bu bir kuraldır. Bunu aklınıza yazın. Ve minel ya'i ecvefi ya'i ise ecvefi ya'i ise ila fa'ile fa'ile sigasına götürülür. Yani fa'ale olsa ecvefi ya'i bu 9 sigada fa'ileye götürülür. Sebebi delaleten delalet etmesi için aleyhima o ikisinin üzerine yani vavla ya'nın üzerine delalet etsin diye. Örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Vavla ya harfine delalet etsin diye bunlar faule sigasına veya faile sigasına yani ecvefe vavi faule ecvefe ya'i faile sigasına götürülür. Yani şöyle diyelim diğer bir deyimle. Mesela kalenin aslı kavele. Aslını çekelim önce. Kavela, kavela, kavelu, kavelet, kaveleta, kavel neden itibaren. Bakın kavel neden itibaren ne yapıyoruz? Faule sigasına götürürüz. Normalde faale sigasındadır. Faale veznindedir. Kavel neden itibaren kavul ne yapıyoruz? Kavulne, kavulte, kavultuma, kavultum, kavulti, kavultuma, kavultunne, kavultu, kavulna. Niye? Vava delalet etsin diye o damme. Çünkü vav gidecek. Göreceksiniz. Vav gidiyor. Ha kale de elife çevriliyor. Kavele elife çevir. Kale oluyor. Kavela orada da elife. Kale, kala, kalu, kalet, kaleta. Burada elife buraya kadar elife. ilk beş sigada vav elife çevriliyor. Beya'a da böyle. Mesela beya'a, beya'a, beya'u, beya'at, beya'ata, beya'na. İşte beya'na'dan itibaren beyi'na oluyor. Beyi'na, beyi'te, beyi'tuma, beyi'tum, beyi'ti, beyi'tuma, beyi'tunne, beyi'tu, beya'na. Orada da fe'ile götürülüyor. Niye? Çünkü ya gidecek. Orada da ya gidecek o kesre yaya delalet etsin. Damme de vava delalet etsin diye faule sigasına veya faile sigasına götürülüyor. Şimdi örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Demek ki ecvefe vavi fauleye götürülüyor. O son dokuz sigada. Ecvefe yai faileye götürülüyor. O son dokuz sigada. Eğer faale vezninde ise. Niye delaleten? Delalet etsin diye aleyhima o iki harfe. Yani vavla yaya. Faule veznine getiriliyor. Vava delalet etsin diye. Oradaki damme Fe'ile veznine getiriliyor. Ecvefe ya'i oradaki kesre ya'ya hasfedilecek olan ya'ya delalet etsin diye. وَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَعُلَ وَلَا فَعِلَ اِذَا كَانَ أَصْلِيَتَيْنِ Peki diyelim bir ecvefi vavi bir fiil ecvefi vavidir. Zaten feule sigasındadır. O zaten olduğu gibi kalır diyor. Onda bir değişiklik olmaz. Yani son 9 sigası da yine feule sigasında kalır. Veya diyelim ecvefi ya'i feile sigasındadır. Zaten kökü aslı feile sigasındadır. Ha nurun ala nur zaten feile sigasında da zaten olduğu gibi kalır. O dokuz şeyde de bir değişiklik olmaz. Yani başka bir baba nakledilmez. Olduğu gibi kalır. Ha ama feale ise mesela kavele gibi o dokuz sigada feule sigasına getirilir. Veya beya'a mesela ecvefeyayı o dokuz sigada feile sigasına getirilir. Ama zaten feule ise ecvefevavi veya ecvefi yayı zaten faile ise zaten nurun ala nur. Öyleyse zaten öyle bırakılır. Onu söylüyor. Ve Velem yetagayyer değişmez faule. Faule değişmez. Ve la faile. Faile de değişmez. İza kana asliyeteyni. Asılları öyleyse mesela bir ecvefi vavi faule sigasındaysa zaten baştan sona faule olarak kalır. Veya ecvefi yai. Ecvefi yai faile sigasındaysa baştan sona faile sigasında kalır. İza kana olurlarsa asliyeteyni. Asıl, asılları öyle olursa öyle kalır. Evet. Demek ki faule sigasına götürüyoruz. Şimdi şeyi öğrendik. Kavale o vav elife çevriliyor. kale oluyor. Ta şeye kadar öyle. Kale, kala, kalu, kalet, kaleta. İlk beş siga öyle. İlk beşini öğrendik. Vav elife çevriliyor. Ya da elife çevriliyor. Ecvefe ya'yı mesela beya'a oluyor ba'a, ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata. Bu ilk beş siga böyle. Bu ilk beşten sonra son dokuz siga ne oluyor? İşte onu öğreniyoruz. Şimdi diyelim ki kaveleyi ele alalım. Dedi ki kavele neden itibaren kavel neden ta kavelnaya kadar feuleye götürülür dedik. Yani kavul ne yapılır? kavulna, kavulta, kavultuma, kavultum, kavulti, kavultuma, kavultuna, kavultu, kavulna. Mesela kavultu üzerinde duralım. Kavultu yaptık. Peki sonra ne yapacağız? Kavultu. Kavultu üzerinde çalışalım. Diyor ki ve nukileti dammetu damme nakledilir. Yani kavultudaki damme nakledilir. Veya beyi'tu mesela hani beyadır ya beya'a beya'a be, beya'na'dan itibaren faile sigasına getiriyoruz ya. Beyi'ne oluyor. Beyi'ne ta gidiyor. Beyi'tu mesela. Beyi, şey bey, beya'tu beya'tu. Beya'tu oluyor. Onun da faile şeyine getiriyoruz. Beyi'tu oluyor. Faile sigasına getiriyor. Beyi'tu oluyor. Ha nakledilir diyor damme yani kavultudaki damme vavun üzerindeki damme veya beyi'tudaki kesre. Beyi'tudaki kesre ilel fa'i faul fiile nakledilir. Yani kavultu olur. Kultu. Kultu. O kafın tabi fethasını atıyoruz. Vav'ın dammasını kafa veriyoruz. Kultu. İltikay sakineyn oldu mu? Oldu. Vav ile lam arasında iltikay sakineyn oldu. Kultu. Vav sakin. Evet harfi med ama ikinci sakin yani lam mudgam değil. Onun için iltikay sakinen ala gayri haddihi. Ala gayri haddihi. Kultu oldu. Ve huzifetil aynu aynul fel hasfedilir. Yani oradaki vav kultu oldu ya. Oradaki vav hasfedilir. Yani aynul feil. Li iltikai sakineyni. iltikai sakineyinden dolayı fe öyleyse netice fe öyleyse tekulu dersin sane. Tabi biz kaleyi örnek verdik. O saneyi örnek veriyor ne dersin? Sane, sana, sanu, sanet, saneta. Buraya kadar neydi? Buraya kadar vav elife çevriliyor. Sane, sana, sanu, sanet, saneta. Veya kale, kala, kalu, kalet, kaleta. Evet. Şimdi kultu dedik. Vav atılınca ne oluyor? Kultu oluyor. Kulne de, kulne de vav atınca kulne oluyor. Kulne, kulte, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunne. Kultuma, Bi'ne'de ne oluyor? Beyi'ne yapmıştık. Beyi'ne, beyi'ne yapmıştık. E, Veya beyi'tu mesela. Mütekellim üzerinde konuşuyorduk. Beyi'tu. Kesreyi makabline verdik. Bi'tu oldu. Bi'tu. İltikay sakinen, sakinen oldu. Ya'yı attık. Bi'tu kaldı. Bi'tu. Veya sane ne oldu? Savuntu. Saventu'dur aslında. Saventu. Diyoruz ya faule sigasına getiriyoruz. Bu son dokuz sigada faule sigasına getiriyor. Savuntu oldu. Savuntu dammeyi makabline veriyoruz. Vav'ın dammesini suntu oldu. Suntu iltikai sakinen oldu. Vav'ı attık suntu oldu. Suntu. Evet. İşte fetekulu dersin sane. Sane de asli savenedir. Savene vav harekeli makabli meftuh olduğu için elife çeviriyor. Sana oluyor. Sana asli savena. Savena nasara gibi. Savena vav harekeli makabli meftu el feçevre sana oldu. Sana korudu. Sana o ikisi korudu. O iki erkek. Sanu yine aynı savenudur. Sanu oldu. O erkekler korudu. Sanet o bayan. Savenettir kökü. Savenet aynı işlem yapıldı. Sanet oldu. O bayan korudu. Saneta o iki bayan korudu. Sunne o bayanlar korudu. Sunnenin aslı nedir? Savenne. Savenne. Nasarne gibi. Savenne. Kuralımız neydi? Buradan itibaren ecvefe vavi buradan itibaren ecvefe vavi faule veznine götürülüyor. Savenne oluyor. Savunne. Savunne. Savunne oldu mu? Evet. Vav'ın dammesini makabline veriyoruz. Ne oluyor? Sun ne oluyor? Sun ne. İltikay sakine ne oluyor? Vav'a atıyoruz. Tabi burada diyebilirsiniz. Hani sun ne orada iki nun idgam edilecek e, şeddeli olacak. Burada iltikayı sakinen ala haddihi olabilir. Evet doğrudur. Oluyor. Sun, sunne, sunne. İltikayı sakinen ala haddihi oluyor. Ama bundan itibaren diğerlerinde ala gayri haddi oluyor. Mesela hemen bundan sonra muhatap geliyor. Sunte, sunte. Orada ala gayri haddi oluyor hepsinde vav atılmak zorunda. Bir bunda tek kalacak, bunda da olmasın. Tarden lil bab yani bab hepsi bir olsun diye, birlik, beraberlik, eşitlik olsun diye bunda da zaten atılıyor. Hatırlarsanız ekreme yukrimu babında yu ekrimu sırf u ekrimu da atılıyor diye bir tanesinde atılmış diye hepsinde atıldı. Burada hepsinde atılıyor bir tanesinde kalacak. Elbette hepsinde gidince bunda da gitsin. İşte burada da vav atılıyor. Sonu ne oluyor? Sonu ne? e, nunu nuna idgam ediyor sunne oluyor. Yani o bayanlar korudular. Sunte ondan sonra sunte bu da aslı saventedir. Savente. Faule sigasına getiriyoruz. Kuralımız bu. Savunte oluyor. Vav'ın hareketini makamına veriyor. Sunte oluyor. İltikay sakinen ala gayri hadi vav'ı atıyoruz. Sunte oluyor. Bundan itibaren hep böyle. Aynı şekil yani. Aynı işlem yapılıyor. Sunte sen korursun. Suntuma siz ikiniz korursun. Suntum sizler korursun. Sunti ey bayan sen korursun. Suntuma siz iki bayan. Suntunne siz bayanlar korursunuz. Muhafaza edersiniz. Suntu ben korurum. Muhafaza ederim. Sunna biz koruruz. Muhafaza eder. Sunna. Tabi oradan iki nun olduğu için idgam yapılıyor. Kale de aynı çekilir. Kale, kala, kalu, kalet, kaleta, kulne. Kulte, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunne, kultu, kulna. Ba'a da aynı. Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'ne. Yalnız bu ecve fiyai olduğu için bi'neden itibaren fa'ile sigasına getiriliyor. Kuralımız buydu çünkü. Beya'nedir aslı. Beya'ne e, fa'ileye getiriyoruz. Beyi'ne oluyor. Kesreyi makabine veriyoruz. Bi'ne oluyor. Bi'ne iltikay sakinen oluyor. Burada hani e, nun, nun da değil. Lamül fiil nun da değil. Burada bi'ne iltikay sakinen ala gayri haddihi oluyor ne yapıyoruz? Ya'yı atıyoruz bi'ne kalıyor. O sanede sa, sahnenin lamül fiili nun olduğu için orada iltikayı sakinen ala haddihi olabiliyordu. O da yani bütün fiillerin lamül fiili nun mudur? Hayır. Bir de hani dedik ya tek yerde öyle oluyor. O da lamül fiili nun olduğu için. Ama bakın ba'de veya kâlede mesela. Kale, kala, kalu, kalet, kaleta, kulne. Aslı kavvelnedir. Kavvelne, feuleye getirdik. Kavulne dammeyi makabline verdik. Kul ne oldu? Bakın iltikai sekinen ala gayri haddi. Bunun burada idgam da yapılamıyor. Çünkü lamül fiil nun değil. O sahnede lamül fiil nun olduğu için öyle. İltikai sakinen ala haddi olabiliyor. İşte beya'ne beya'ne ne oluyor? Faile getiriyoruz. Beya'ne oluyor dediğim gibi. Kesreyi makabiline veriyoruz. Bi'ne oluyor. İltikayı sakine ala gayri hadi. Ya'yı atıyoruz. Bi'ne oluyor. Ondan sonra da aynı işlem devam ediyor. Bi bi bi bi ete eti bi bi'tuma, bi bi'ti, bi bi'tunne, bi bi'na. Ba'a sattı. Ba'a o iki erkek sattı. Ba'a o erkekler sattı. Ba'at o bayan sattı. Ba'ata iki bayan. Bi Bi'ne o bayanlar sattılar. Bi ete sen, bi bi'tuma siz ikiniz, bi'tum sizler. Bi'ti ay bayan sen, bi'tuma siz iki bayan. Bi Bi'tunne siz bayanlar. Bi Bi'tu ben, bi bi'na biz sattık. Manasına geliyor İla ahirihi. İşte ba'ata bi'ne, bi'neden ila ahirihi sonuna kadar. Buraya kadar dersimiz yeter olsun. İbareyi okuyorum. الثاني المعتل العين ويقال له الأجوف وذو السلاسة لكون ماضيه على ثلاثة أحرف إذا أخبرت عن نفسك فالمجرد تقلب عينه في الماضي ألفا سواء كان واوا أو ياء لتحركهما وانفتاح ما قبلهما نحو صان وباع فإن اتصل به ضمير المتكلم أو المخاطب أو جمع المؤنس الغائبة نقل آه، فإن اتصل به ضمير المتكلم أو المخاطب أو جمع المؤنس الغائبة نقل فعل من الواوي إلى فعل ومن اليائي إلى فعل دلالة عليهما ولم يتغير فعل ولا فعل إذا كان أصليتين ونقلت الضمة والكسرة إلى الفاء وحذفت العين لالتقاء الساكنين فتقول صان صانا صانو صانت صانتا صنا صنت صنتما صنتم صنتي صنتما صنتنا صنت صنا وتقول باع باع باع باعت باعتا بعنا إلى آخره